Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvinguts. a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i del d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i la nostra web la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports Esports, 97 nit, on en el dia d'avui vos preguntem al voltant de l'alineació per al diumenge què tres mig centres alinearies diumenge front a l'Atlético de Madrid? És la pregunta que vos fem avui en el Twitter, arroba esports 97 nit què tres mig centres alinearies diumenge davant el Atlético de Madrid. Bueno, pues, eh, ixe partit probablement va marcar si la millora és definitiva en quant a mirar cap endavant o te donen només per a subsistir en la taula classificatòria. La dada és merament anecdòtica, però en el dia d'avui, matemàticament, el València ja no pot ser campió de Lliga. No té més importància que l'anècdota. Evidentment, ningú a aquestes alçades de la temporada <laughs> pensava en poder assaltar el cetre que, amb tota probabilitat, caurà en mans del Barça. Però sí que és cert que en la zona mitja de la taula classificatòria s'han produït alguns, eh, algunes entropessades <laughs> i que certament a excepció del partit de l'Aleti Bilbao, els guarismes del València en l'últim mes no són dolents. La gran incògnita, o, o per millor dir, eh, el gran dubte el causa aquell partit que va les pedres de l'O3 davant de l'Aleti de Bilbao. I ese dia, el València, tot i estar cada volta millor sobre el terreny de joc, va demostrar que encara no està al nivell, sobretot, dels grans equips. I sobretot no està al nivell dels grans equips perquè en certes fases, en determinades fases del partit, al València li falta la intensitat necessària com per a poder ser un equip competitiu. Precisament, si d'alguna cosa va sobrat el rival de diumenge, l'Atlético de Madrid és d'intensitat. És l'equip eh, que a hores d'ara en la Lliga Espanyola i probablement en Europa més profil i trau a una plantilla tenint en compte com s'emplea des del segon zero de cada partit fins a que l'àrbitre acaba xulant la fi. I s'impronta i se setgell que el Xolo Simeone li ha donat al seu equip fa que l'Aleti siga merament o, o purament competició, competitiu a tope, a més no poder. Precisament, i se setgell és el que li falta al València. Precisament, eh, se impronta és la que no té encara l'equip de Neville. Probablement la situació d'hòmens veterans o la barreja de veterania i joventut que té l'Atlético de Madrid és una de les coses que no ha sabut manejar el València Club de Futbol aquest estiu quan confeccionava la plantilla. D'aquells polvos, estos lodos, que diu el, la dita clàssica castellana. Certament, eh, d'aquella falta de configuració de plantilla i este València timorato que en condicions normals i havent guanyat 5 dels últims 6 partits, te donaria la suficient tranquil·litat com per a almenys saber que pots afrontar el partit de l'Atlètico de Madrid i plantar-li cara, però i s'entropesada la de l'Atlètic de Bilbao per marcador i per sensacions quan l'equip de Valverde va traure el terreny de joc a dos dels quatre millors homes amb els, sense els quals havia eixit el terreny de joc te fa albergar dubtes, dubtes raonables torna a dir, en esos números no serían tan, pero malauradamente las sensaciones no están a de los números. La mayoría del Valencia es lenta, es paulatina, es eh, aritmética, pero no dona en cara o la sensació que Traguer se va traure després del partit de la Bilbao és que aquesta milloria no dona encara per a plantar cara a un dels equips de la zona noble. El València, almenys, ha posat un correfox, un tallafox amb el eh, descens, perdó, i també trau la sensació que els partits contra els equips teòricament inferiors ja no se li escapen. Aquells punts que tanta falta li farien ara al conjunt de Mestalla davant d'equips com Getafe, Rayo Vallecano, Betis o Sporting, i mireu que ahir serien 12 punts els que tindria la València de més, és a dir, estaria de ple en la lluita probablement per la sisena cinquena plaça. A hores d'ara el València Club de Futbol està eh, pràcticament amb poques opcions fins i tot d'entrar en la setena. Eh, si més no, com dèiem, per la situació, per la condició del València Club de Futbol d'haver deixat passar 12 jornades. Ahir el problema va ser ixe, que els rivals inferiors aconseguiren fer mella i fer ferida en un València que caminava titubejant, com el boxejador mig cao en la lona rebent cols i punyades sense capacitat de resposta. Ara, i els partits és molt probable que no se li escapen a este València o que no se li hagueren escapat a este València. Si més no, és evident que encara per a enfrontar-se a eh, empreses de més entitat com la del diumenge, encara li falta alguna cosa. I aquesta cosa pot ser la intensitat. És més, estic plenament segur que si el València és capaç de fer un bon partit contra l'Aleti de Madrid i guanya, o fins i tot si n'apuren si empata, si dona la sensació de ser un equip competitiu, probablement i mentalment, esta plantilla haurà guanyat molt per al tram final del de campanya. El que passa és que, vulguis o no, el diumenge ja té plantes en la jornada 28. Són només 10 jornades per a la fi, són 30 per acabar el campionat i s'esgota el temps. El partit del diumenge probablement siga l'última de les últimes oportunitats. Probablement tots es resignem a que l'última oportunitat fora la de l'Atleti de Bilbao i volem veure encara una possible via oberta davant de l'Atleti de Madrid. Però la realitat és que a nivell mental esta plantilla podria guanyar <clears throat> perdó, moltíssim de cara a al que resta de campanya. I en el que resta de campanya són les 10 jornades de Lliga i, per què no, la pròxima eliminatòria d'Europa de League davant de l'Atleti de Lloc. Per tant, lo del diumenge és algo més que 3 punts. Probablement lo del diumenge siga una autèntica prova d'intensitat. 11 i 37, com sempre, i a aquestes alçades de la nit, les 5 fotos. Feliz en el Valencia, Denis Cherisev ha reconegut que si el Valencia decidiera intentar la seva incorporación este estiu, ella estaría encantada amb esa posibilidad. Pero bueno, lo que puede pasar eh, a final de temporada tampoco depende 100% de mí, así que ya veremos lo que pasa. Ahora mismo solo me quiero centrar en, trabajar y por supuesto que, estaría contento de, si, de si el Valencia quiere seguir contando conmigo, yo estaría encantado. dia de descans. L'equip tornarà dissabte a treballar després de fer-ho en el dia d'avui i rebre la notícia que Diego Alves torna a ser convocat per la selecció brasilera. L'àrbitre per al derbi, que jugarà contra el Levante la matinal del 13 a les 12 del matí a la ciutat de València. L'encarregat serà el madrileny Carlos del Cerro Grande. El preu de les entrades per als aficionats del València serà de 25 euros urgència de punts. El Llevant comença a afrontar cada partit amb la urgència de sumar per a no quedar despenjat en la taula classificatòria. Sumar en la noeta és una autèntica obligació. Canxa complicada. València Bàsquet visita diumenge la canxa del Font Labrada, que no veu cap victòria visitant des de finals de novembre. Les 11.39, vos recorde, arroba esports 97 i des del nostre Twitter la pregunta què tres mig centres alinaries diumenge davant de l'Atlético de Madrid. 11.39, una pausa per a la publicitat i estem així amb tots vosaltres. Esports 97 nit, els esports en valencià fins a la una de la matinada, així en 97.radio. Ràdio. Descubre la dieta infalible. Reírse sin parar. Ópera te trae a Jesús Manzano, el mayordomo de El Hormiguero. Domingo 6 de marzo a las 20 horas en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino desde 7 euros. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La Corona de Aragón. ¿No conoces aún nuestro menú especial para grupos? Una tapa, bocadillo, barra libre y café, 13 euros por persona. ¿Y nuestros tanques de cerveza a 1,50? ¿Dónde? Junto a Mestaña en Avenida Aragón 25. Abrimos todos los días del año terraza. Que no te lo cuenten. Reserva mesa y ven con tus amigos de cena. 963-890-385. Bar Restaurante La Corona de Aragón. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 41. Tornava la feina del València Club de Futbol en el dia d'avui amb l'alegria de veure com eh, ha sumat 3 punts en el Caseller. I dic l'alegria que no és per a tirar coets, evident, però després de la ratxa que tenia el València Club de Futbol, el poder vindre amb 3 punts fora de casa després d'haver perdut els 3 de Mestalla davant de l'Atleti Bilbao suposa almenys, jo crec que la tranquil·litat definitiva per al grup de Gary Neville en la primera divisió del futbol espanyol. En el dia d'avui treball i en el dia de demà descans per a eh, tornar novament al treball dissabte en la prèvia del partit davant de l'Atlético. Una prova que absoluta de competitivitat, una prova d'intensitat total la que li espera al conjunt de Mestalla davant l'equip del Cholo Simeone. I per a aquesta circumstància, entre altres coses, el València en el dia d'avui ha decretat que els seus futbolistes que més minuts disputaren el, el dia d'ahir davant del conjunt del Màlaga, avui descansaren, és a dir, el que habitualment es coneix ja com a entrenament regeneratiu. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Pues avui, com sempre, per als titulars, calma i tranquil·litat, els que no juguen tot el partit sí que s'han tingut que exercitar alguna més. Sí, una sessió, diríem, de treball, Manolo, eh, habitual en el postpartit regeneratiu per a futbolistes que participaren del duel de, de Air i entrenament d'activació per, a, per a la resta, per a futbolistes que no van participar o que van disputar poques minuts. Bueno, eh, hi ha que preguntar, lògicament, per dos homes que no han anat a Màlaga i dels quals s'espera que puguin estar davant de l'Atlètic. Què tal han entrenat tant Abdelur com Enzo? Bueno, Abdelur i Enzo Manolo, si no passa eh, cap cosa, mm, i ens referim a, a Enzo perquè la presència d'Abdelur està clara diumenge per arribar la visita per a l'Eti de, de Madrid però si no corre cap tipus de, de programa d'última hora amb, amb Enzo Manolo els dos van estar eh, disponibles per a, per a Neville als dos se'ls va reservar se'ls va bueno, pues, eh, privar que participaren en el duel de, d'ahir, precisament per a que arribaren 100% de, de condicions per al duel d'este cap de setmana. Per tant, Ardenur i Enzo jugaran davant de l'Aleti de, de Madrid. Bueno, pues, eh, com, per tant, seran dos dels homes que podrien entrar en la llista i en el 11, com dia Salva, davant l'Atlético de Madrid, els eh, dos jugadors que ahir no estigueren a Màlaga. Imagine que, Salva, eh, la referència o eh, la sensació de l'equip és bona, estaven contents amb, lo, amb el que va treballar ahir l'equip davant de la Rosaleda, per com se va desenvolupar el partit, també per els tres punts. Imagina que avui hi haurien bones cadenes en paterna. Sí, fonamentalment per la dinàmica. I ara després escoltarem a, a Serisef, però bueno, contents eh, fonamentalment per aquesta dinàmica, per tornar a trencar amb la, amb la ratxa que va quedar trencada l'altre dia a Mestalla jugant com a local a casa amb l'Atlètic Club de, de Bilbao, se recuperaren sensacions positives, l'equip va tornar a, a guanyar, la realitat és que dels últims eh, quatre compromisos de, de Lliga, el València n'ha guanyat eh, tres, després de la victòria d'ahir davant, davant el Màlaga, i és algo que agraeixen els eh, futbolistes. Hi ha tranquil·litat total mm, respecte a la llunyania de l'equip sobre les eh, places del descens de la, de la categoria, i en l'equip Manolo estan convençuts de que, per què no, se pot fer alguna cosa important en guany en l'Europa League, que arrencarà uh mhm. -huh. la pròxima... Uh ah. -huh la pròxima setmana. En aquesta eliminatòria davant de l'Atleti Bilbao, que després eh, entrarem, eh, o probablement la setmana que ve, i el temps de tractar si n'hi ha aspecte psicològic eh, de cara a l'eliminatòria europea després de que la Bilbao te guanyarà, te guanyarà en casa. Bueno, pues, eh, com dèiem abans, eh, l'equip eh, eh, torna a la feina el dissabte, però abans d'anar-se'n eh, avui cap a aquest dia lliure, ha passat per la sala de premsa de Mister i Sí, demà hi haurà festa, Manolo. Mhm. Mm. L'equip ha treballat avui, l'última sessió eh, pues, eh, preparatòria, després de jugar a ir a Màlaga. Demà descans, tornant a treballar eh, dissabte, reconem el duel. Prèvia de dia de festa, eh, trànsit en l'AVE. Trànsit en l'AVE, sí. els futbolistes, Manolo, pues, eh, que aprofiten pues, eh, cadascun d'ells eh? per, per, per, a per a pegar a fugir i aprofitar pues, eh, pues un dia i mig, no? Pràcticament, per eh. exemple, eh... Geira, que té el nano en Madrid, pues, cada volta de dia lliure va volar el seu fill, que és normal, i després torna per entrenar el dissabte. Eh, Abdenur, que no sé qui té en Madrid, però Anna també, a avui la vesta vesprada i després tornarà per a entrenar el dissabte eh, amb la resta de l'equip. Més coses, perdona. Pues eh, més coses, eh, Chef, que era el protagonista este matí en la sala de premsa de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Patarra, se li ha insistit al voltant de la jugada ir polèmica de la que protestaren en el Màlaga, de la que, que protestà el mateix porter eh, andalús, com és eh, Kamene, ha tornat, amb aquesta naturalitat que, que té Chef i amb aquesta sinceritat a reconèixer que ir va fer-li falta al, al porter i que probablement producte de, de, de la xafada, que va ser involuntària, diu que probablemente pues, pues la manotada de Kameni responga a que el chafa en el momento Kameni pues, de arribar a esa pilota para rebucharla. Yo lo que sí te puedo decir es que yo voy mirando arriba al balón, la jugada se produce rápido, pues yo a Kameni no le veo en ningún momento. Y noto que, le piso y él justo se impulsaba para saltar. Entonces yo creo que eso es lo que le desequilibra que, no puede saltar con, correctamente. Vamos. Pues pues, eh, ha dit que probablemente ya el chafa se voler, pero el chafa mm, ya a la hora de chafar al porter suel desequilibra y probablemente per pues, Kameni llança la, la pilota que va a convertirse en el a un del Valencia Xerixef parlant de que la victoria Mentalmente eh, y en cuanto a la Dinámica, licenta de meravella al grupo. Que el equipo ha cogido una dinámica ahora más positiva. Yo creo que juegue quien juegue, el equipo está dando la cara, tanto en Europa como, como en Liga. Eh, estamos eh, en una línea ascendente y esperemos que, que la cosa siga mejorando. también se ha referido al grupo que va a trobarse cuando va arribar el mercado del, eh, deliver y el grupo en el que se ha convertido ese vestidor hoy en día después de estas últimas victorias. me encontré con, con un grupo muy humilde y, y trabajador. Creo que, que estaban atravesando una situación muy difícil, sobre todo... Eh, lo único que faltaba yo creo era recuperar eh, anímicamente un poquito, ¿no? Y con la victoria que conseguimos eh, contra el español, yo creo que, allí quizás fue un, pequeño cambio en la mentalidad de todos y, y, se ha visto reflejado, ¿no? Que ya te he dicho que juegue quien juegue, el, el equipo lo está haciendo muy bien tanto en Europa como en Liga y, esperemos que, que, siga así. pues, eh, la dinámica que ha cambiado en el, en el grupo que no es el mateix que va a trobarse a la seva arribada Valencia València Chef. Objetivos ahora es d'ara que tiene que plantejar-se l'equip. ya escoltaren ja diferents futbolistes, lo que parlaven del partido a partido. Uba va dir Mustafi, uba va dir el Neville, uba va dir Alcácer, y avui ho va repetir Serixef. Yo creo que nuestro objetivo debe ser ganar al Atlético de Madrid y ya está, no hay nada más allá de eso. Si nos planteamos metas eh, a largo plazo creo que nos estaríamos confundiendo. Tenemos que ir partido a partido y entrenar al máximo cada día y yo creo que así llegarán los resultados. ve pues Cherisev, que també referido de esta forma... Al... Tu pagaries els 20 quilos per yo voy vull veure-lo més encara, Manolo, però em un futbolista muy molt interessant, però vull por lo a ir ho en la retransmisión Va a arribar y varen veure... Aire fresc. Un futbolista que portava frescura, pero tot marcará marcar mm, Necesita yo creo que mostrarse se més para que el Valencia eh, aposte bueno, condiciones de este totes, Manolo. Eh, que que también de esta forma sobre el rival, l'Atleti del solo Simeone. el Atlético está demostrando eh, los jugadores que tiene, la plantilla que tiene. Es un equipo muy compacto, es verdad que, encaja muy poco, como tú has dicho. Y <clears throat> nada, nosotros tenemos que salir utilizando nuestras armas, no tener eh, ningún tipo de, de miedo a la hora de jugar contra ellos y, seguro que, que, si salimos convencidos de, de que podemos ganar, eh, lo podremos hacer. Me acabas de preguntar si yo día? compraría a Sherisev, al futbolista, si le he preguntado si a Day le agradaría quedarse y pues yo creo que di que sí. Yo estoy muy a gusto aquí, es verdad que desde el principio a mí me han recibido fenomenal, tanto los compañeros, cuerpo técnico, afición, nada, estoy aquí estoy muy contento. Pero bueno, lo que puede pasar eh, a final de temporada tampoco depende 100% de mí, así que ya veremos lo que pasa. Ahora mismo solo me quiero centrar en, trabajar, ayudar lo máximo posible y sobre todo de disfrutar de esto. Y por supuesto que, estaría contento de, si, de si el Valencia quiere seguir contando conmigo, yo estaría encantado. Pues estaría encantado, está muy a gusto, volvería volvería quedarse. La gran pregunta es, si el Valencia va a Europa, ¿quién será el tope del fair play financer? si el Valencia podrá gastar estos 20 millones de euros en un futbolista eh, i si voldrà cometre. Eh, a mi me pareix un jugador interessant, però també coincidís que en Folgado no solen coincidir en quasi res, però eh, eh, que en efecte hi hauria que veure més a Denis Cherisev en el que resta de campanya. Mera desvinculades al voltant del València Club de Futbol. Avui bones notícies per a Diego Alves Folgado. Sí, el porter que ha sigut convocat altra volta per la selecció del Brasil. Recordaràs que va ser convocat per Brasil i justetament va caure lesionat abans d'anar-se'n l'estiu de l'any passat amb la seva selecció, la del Brasil. Bueno, pues el seleccionador brasiler que torna a confiar en, en Diego Alves, eliminatòries davant d'Uruguai i el Paraguai 25 i 29 de març, el que vol dir que ja de seguida, les acaballes de, de mes, Alves convocat amb la selecció del Brasil. Bueno, pues eh, també tenim dades sobre el derbi, tenim ja dos dades definitives, que és àrbitre i preus de les entrades per la graderia visitant. Del Cerro Grande serà l'àrbitre... Ande Onande i les entrades per als eh, visitants, és a dir, per als eh, aficionats del València, que vulguin visitar l'estadi Ciutat de València, pagaran 25 euros. Recordad que l'any passat, Manolo, quan va muntar-se tota aquella polèmica del preu de les entrades, etc se van uh -huh. pagar 30 pues en 5 euros ha rebaixat aquell preu el llevantuna esportiva. L'IPC? L'IPC o alguna cosa <laughs> Recordem que el València ja les va posar a 15 euros la temporada passada i ha mantès aquest preu per a aquesta temporada. Bueno, pues eh, això són les eh, dades. Hem de parlar de la banqueta. Hi han dos temes vinculats a la banqueta del València. Un dels nos que més ha sonat que és el de Manuel Pellegrini, segons la premsa, pot estar negociant un contracte per 4 anys amb el Zenit de Sant Petersburg, Folgado. Sí, Pellegrini, que està en l'òrbita del, del Zenit, sempre segons eh, la informació a la que, a la que acabes de fer eh, al·lusió, se n'aniria a Vilasboas, entraria eh, Pellegrini, sempre eh, mateixos tècnics ballen sobre els mateixos eh, equips habitualment, però Pellegrini és cert, <clears throat> se va rumorejar des d'Anglaterra, de una informació que va tindre molt de ressò en València, que estava allà en l'òrbita del conjunt de Mestalla i de l'IM per a ser el tècnic del València per a la pròxima temporada, però ara la informació eh, apunta que Pellegrini va incorporar-se a les files del Zenit de Sant Petersburg esperarem esdeveniments... En el qual no va continuar André Vilasboas. Efectivament, per això te diria jo que els mateixos tècnics ballen sobre els mateixos equips. Se va mirar Vilasboa, que de segur trobarà un equip important, i Pellegrini del City se meneja cap a la banqueta del, del Zenit. Mentre que, des d'Anglaterra, apunten que pues apunten que, concretament des del Daily Mirror, que és uh -huh. este tabloide britànic... Sensacionalisme? tant en la teua línia de <laughs> que intercala entre informació i informació, que intercala alguna mamella... No, al revés, entre mamella i mamella entre intercala mamella i mamella intercala alguna informació, pues lo que, te, lo que tenen els, els tabloides mm, anglesos, bé, pues el Daily Mirror, en la seva secció d'esports, publica que eh, la intenció, la idea de l'IM és la de renovar per dos temporades a Gary Neville. No se parla d'una, Manolo, sinó que se parla ja de dos eh, temporades. Això <laughs> va dur cua. Això va dur cua, però a més, la pregunta de dissabte passat, quan Xema Manxa, company de Juesport, li va preguntar... I ella parla, ella parla d'abril per tractar si... la seva renovació. Per la seva renovació, mm. i tranquil·lament diu, bueno, ja hablarem en abril. Com diguen, si li va veure ja. molt segur com si ja saben alguna cosa. Sí. Igual és una sensació de mitjans de comunicació que estaven en aquell moment a patarra, però ella va parlar molt segur. Després hi ha una informació del diari d'esta setmana que parla de que Neville... La setmana passada. Bueno, està plantejant canvis uh mhm. -huh. en la ciutat esportiva de Paterna per a privatitzar més les sessions eh, preparatòries de l'equip, se volen comprar eh, uns terrenys que linden amb les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, on hi ha una, una fàbrica, allí se vol traslladar un gimnàs, un camp de futbol per al primer equip, per a que estiga més, uh mhm. -huh. més apartat no? de, de mitjans de comunicació, i de les mirades dels mitjans de comunicació. Tot això està... Torretes amb francotiradors, valles electrificades, no? no? Una miqueta fo tot. Foso, cocodrils... Correcte. Qualsevol cosa. En tot això ho està planificant Neville. Si està planificant ja això, igual vol sí, dir alguna cosa. Si planificar les partits com planificar les mesures de distanciament de l'equip, escolta, campions d'Europa. Si això està planificant en companyia de l'Aijun, mm. suposa que vol dir algo o no, però bueno, des d'Anglaterra, Manolo, no sols un any, dos de renovació, sempre segons el Mirror, uh mhm. -huh. per a Neville mirarem què és el que passa amb Gary Neville, que entre altres coses el seu òxid o el seu fracàs, per a mi ja ha fracassat en la temporada, arriba on arriba, eh, a excepció de que poguera guanyar la Europa League, però en Liga és evident que eh, eh cambiares de entrenador para mejorar y no huestas frente a amb Neville eh, eh que eh, gran parte, gran percentatge pot el que y diumenge el Atlético Atlético de Madrid ¿Cómo arriba el Atlético de Madrid? Pues tenía una suerte de... Me paso ya el castellano para que no haya problemas en entendernos, aunque eres medio valenciano. De hecho, de la gente que opina del Valencia, de fuera de Valencia, es de los más fiables y siempre es un placer eh, escucharle y leerle. Y además, a la hora de la, del Atlético de Madrid, es una autoridad en la materia de las doctas. Rubén Eurosport Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, con la presentación que me habéis hecho va, a ser difícil ahora, ¿eh? Voy a quedar mal. <laughs> no, sabes que no. Sabes que eso para ti es fácil. Que va, que va. Muchas gracias. Oye, em, yo decía en el editorial del comienzo del programa que básicamente no para el Atlético, que ya sabemos cómo es, sí para el Valencia, lo del domingo va a ser una prueba de intensidad, que diríamos que es la impronta y el, y el sello del equipo de, desde que Simeone se hizo cargo cómo llega el Atlético, imagino que, además de con la intensidad a tope, imagino que moralmente pletórico, después de los dos últimos resultados en Liga, la victoria 0-1 en el Bernabéu, aunque para el Atlético ganar en el Bernabéu ya no se ha convertido en noticia, eh, gracias a Dios, para los colchoneros, y también la goleada a la Real Sociedad. Sí, efectivamente, yo creo que llevas toda la razón, ¿no? El Atlético de Madrid anímicamente se ha armado mucho, el empate frente al Villarreal, pues yo creo que recibió muchos palos el equipo, pero después de la victoria frente al Real Madrid y frente a la Real Sociedad, yo creo que el grupo se ha rearmado. Yo creo que el Atlético de Madrid está demostrando pues que eh, sus constantes vitales no cambian, juega quien juegue, pues hay mucha intensidad, luego además de la intensidad es un equipo muy ordenado y su característica más fundamental, que marcarle un gol al Atlético de Madrid cuesta Dios y ayuda, ¿no? Tiene una de las líneas defensivas mejores de Europa, si, si no la mejor. Yo creo que va a ser un partido muy bonito porque se va a medir la estatura del, del Valencia, que poco a poco pues se está encontrando, eh, está saliendo un poquito del, del bache profundo en el que estaba y el Atlético de Madrid yo creo que va a ser una muy buena piedra de toque para medir para qué está el Valencia, si para mirar hacia arriba o para mirar hacia abajo. Sí, más que nada, si para mirar hacia arriba o para pasar ya lo que queda de temporada en terreno en terreno de nadie. Oye, em, eh, eh, eh, lo bueno de un tipo valiente como Rubén es que discrepa abiertamente de, las versiones del nacional madridismo que hay muchas veces en la prensa nacional y, y Rubén no tiene ningún problema. La versión del nacional madridismo, que también se permite el lujo de opinar abiertamente del Atlético de Madrid, Rubén, dice que este equipo tiene problema con el gol, que si no marca Griezmann, eh, el Chola tiene muchos problemas. ¿Eso es verdad? ¿Qué hay de verdad en ello? ¿O este equipo tiene eh, múltiples armas para el día que Griezmann, que para mí es uno de los ahora mismo mejores delanteros que hay en la Liga Española, el día que Griezmann no está acertado, poder tener otras soluciones? Pero las estadísticas no, te mienten. El, Atlético de Madrid tiene un problema grave con el, con el gol. Creo que hasta el partido de la Real Sociedad, el Calderón, el Vicente Calderón era el campo de primera que menos goles había visto. Creo que el Atlético de Madrid solo había hecho 15 goles a favor en, en esos partidos, ¿no? Con los tres de la Real, 18. Y luego, pues tienes que ir a un detalle más en profundidad de lo que ha sido la temporada. El Atlético de Madrid se gastó 35 millones en, en Jackson Martínez, que también sonó en su día para el Valencia el colombiano fue un fiasco, eh, prácticamente lo ha, lo ha, empaquetado rumbo China, eh, dándole las gracias por, por irse. Y a partir de ahí, pues Fernando Torres ya no es la estrella que era, Correa todavía está verde y Vieto es un gran jugador, pero no acaba de romper. Yo creo que es una evidencia que el Atlético de Madrid tiene problemas en ataque. ¿Cuál es la solución que tiene el Atlético de Madrid? La línea defensiva. Eh, ¿Qué marca los partidos del Atlético de Madrid? Y en este caso creo que va a marcar también el de este fin de semana en Mestalla, el primer gol del partido. Yo creo que el que primero marque eh, se lo va a llevar. Y creo que es consciente Gary Neville y que es consciente también eh, Simeone. Si el Atlético deja la puerta a cero, eh, yo creo que hay un 90% de probabilidades amplio de que, de que acabe ganando el partido porque siempre te enchufa una ocasión. Es un equipo de pocas ocasiones, de 3-4 acercamientos a portería, pero siempre suele marcar una. Y yo creo que la asignatura pendiente del Valencia está en volver a los orígenes de lo que fue el Valencia de uno en cuanto a solvencia defensiva. Si el Valencia se aplica en defensa, yo creo que vamos a ver un partido abierto, disputado, e imagino que de resultado corto, porque el Atlético de Madrid todavía le duele la del año pasado. ¿eh? Tuvo 20, sí, tuvo 20 minutos tontos y el Valencia lo amartilló, lo amartilló completamente. Correcto. Oye, te iba a preguntar, eh, tú que lo has visto más que nosotros, aún tenemos dudas, el domingo será titular porque no hay cláusula del miedo, porque que haya visto la guinda amarilla, el domingo va a ir a la banda izquierda Guillermo Siqueira de momento no hemos visto mucho del futbolista, o, por mejor decirlo, y hablando claro que es como me gusta decir las cosas, lo que hemos visto no nos ha acabado de convencer. Eh, ¿Qué crees que le puede aportar Guillermo Siqueira al Valencia? Tú que lo has visto más en el Atlético. Pues yo no creo que sea muy alentador mi mensaje para No, no, pero es que precisamente lo busco por eso, porque tú lo has visto y, sé que eres un tío que no te cortas en decir las cosas. Eh, mira, a mí Siqueira en ataque me parece un jugador fundamental para cualquier equipo, pero el problema es que los laterales zurdos en este caso tienen que ser de ida y vuelta. Entonces, ofensivamente se podría decir que Siqueira de 0 a 10 es un 7 un 8, pero en defensa es un 3 y no llega ni al 4. Y con esto pues es muy difícil jugar en un equipo competitivo como el del Cholo Simeone, que lucha por todos los, títulos. Otra cosa es que los consigue todos. Y yo creo que el, gran lunar de, Siqueira eh, con el Cholo Simeone fue la tarea defensiva. Es un jugador que de medio campo para arriba puede sorprender, puede abrir la lata, incluso marcar goles, pero de medio campo hacia atrás, eh, no voy a decir que es un coladero, pero tiene unos fundamentos defensivos. Eh, mejorables. sí, sí, manifestamente mejorables. Él lo sabe, él lo habló mil veces con el Cholo y a partir de ahí pues buscó mudarse a, pastos más verdes. Es lo lógico. Yo entiendo que en el Valencia va a tener más minutos de los que tuvo en el Atlético de Madrid, pero sinceramente, en los últimos, eh, no voy a ser exagerado, en los últimos 7, 8 años, yo no creo que haya habido un, lateral izquierdo de menos condiciones defensivas que si te digan en el Atlético de Madrid. Bueno, pues yo creo <laughs> que con eso lo dejas eh, tu diagnóstico clarificadísimo. La última también, con el corazón en la mano y con la sinceridad que te caracteriza, Rubén. ¿Cómo se ve desde el Atlético el partido con el Valencia en Mestalla? Difícil, saben que es un Valencia que no es el del año pasado, no le temen porque es un rival que ahora mismo para el Atlético teóricamente está a años luz de lo que es el Atlético en la actualidad en la liga. Eh, ¿Qué visión se tiene del enfrentamiento de domingo? Pues mira, el Atlético de Madrid no es favorito a nada, pero es aspirante a todo y desde ahí te puedo decir que hay un absoluto respeto reverencial por el Valencia. Primero porque ha habido eliminatorias en Europa, en la Copa del Rey, durísimas con el Valencia, esto históricamente ha sido así. Segundo, porque eh, el año pasado, insisto en la idea, al Atlético de Madrid le dolió muchísimo aquella derrota, esos 20 minutos donde el Valencia le pasó por encima. Luego es verdad que el Atlético pudo incluso remontar porque tuvo ocasiones para ello, pero la verdad es que acabó perdiendo 3-1. Y yo creo que el Atlético de Madrid no tiene miedo al Valencia, pero sí tiene cierto respeto eh, por el público de Mestalla, por la gente que tiene el Valencia arriba y porque no nos engañemos, por tradición, por historia y por presupuesto, el Valencia es un grande. ¿Qué menos? pedirle al Valencia que le pongan dificultades al Atlético de Madrid. Yo creo que va a ser un partido bonito, ¿eh? No bonito de fútbol vistoso, pero sí bonito de competir. Esperemos que así lo sea. Como siempre, es un placer escucharte, Rubén. Te... Tienes una paella pendiente en Valencia y ya sabes que cuando vengas avisa. No, y trataremos de ir <laughs> a, mediados de marzo, así que nada, la, paella estará al caer y, pagaremos gustoso, no hay problema. No, no, eh, en mi terreno pago, pago yo. Rubén, gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Rubén Oria, del company de Eurosport i que, com dèiem, entès en la matèria com el que més doctor a l'hora de parlar de la de Madrid, també un tio que opina i que sap també retratar molt bé a valencianisme des de la capital d'Espanya. És dels poquets que sap fer-ho i que parla amb eh, el respecte debut <clears throat> de l'equip eh, valencianista. Tanquem mm, fins així este València Atlético de Madrid. Eh, abans d'anar a la tertúlia, salvam de parlar d'un llevant d'Unió Esportiva que se queda ahir amb mala sensació, sobretot per el tram final del partit davant del Real Madrid. Home, se queda males sensacions, Manolo, perquè és el cuer de la, de uh -huh. la categoria i perquè efectivament necessita guanyar o guanyar este cap de setmana en la Anoeta davant la Reial Societat. Tot el que no siga una, una victòria, Manolo, per un equip tan perjudicat classificatòriament com el, com el Llevant, pues serà un, un fracàs. Avui s'han conegut eh, dades estadístiques que afecten al, a l'equip, uh mhm. -huh. Mm, aquell llevant de Luis García en la temporada 2010-2011 va, capa, va ser capaç de, de, de refer-se d'una mala situació classificatòria i va aconseguir una permanència. El que passa és que aquell llevant, eh, eh després de 26 jornades disputades, portava 11 punts més que els que porta el, el Llevant en la present campanya. De fet, hi ha una dada també molt, molt, que li fa molt de mal a l'actual plantilla i és que el Llevant de Rubí tan sols supera en un punt el pitjor Llevant de la història en primera divisió, el de la temporada 2007-2008, que va acabar perdent la categoria i que a més va entrar en el concurs de, de creditors. Per tant, se necessita, Manolo, sí o sí la victòria este cap de, de setmana en, en la noveta davant la, la Real Societat. Ara mateix, tenint en compte que aquesta jornada ha guanyat el Betis, les Palmes i el Granada, la cosa està en que el Llevant continua cuera en 20 punts i el problema és que ja té la salvació a 6. Lo bo que n'hi ha molt general. Que ha caigut el Getafe. Clar, estan Getafe amb 26, Rayo amb 26 i Granada amb 26. El problema és que el moment un d'estos tres pugui guanyar la setmana que ve, mm. si el Llevant no sumara, ja hmm. s'aniria a la salvació a 9 punts. Mm. I això hmm. ja és un problema gros. Per això, com deia Salva Folgado, sí o sí, Salva, la cosa passa per guanyar en la noeta. Sí, després del que ha corregut avui en, los nuevos eh, Cármenes, a mi la victòria del Granada 2-0 davant l'Sporting de Gijón, molt, molt polèmica, Manolo, i després de les declaracions quan ha conclòs el partit de, de, eh? Abelardo, de Abelardo eh? diu que, que, que li han atracat i que ho dirà 50 voltes i que ha sigut una injustícia total i, uh mhm. -huh. i absoluta el que l'àrbitre pues, li ha fet al seu equip. Al final 2-0 ha guanyat el Granada amb certa polèmica, mal Llevant li convenia un empat, al final ha guanyat el Granada, i la cosa, Manolo, que classificatòriament se complica per al, per al Llevant Unió Esportiva, per, per les xifres 20 QR el Llevant, 24 Sporting de Gijón, 26 Granada, també 26 Rayo, 26 Getafe, inclús 26 la Unió Deportiva Las Palmas. Molt bé, Folgado, una cosa més? Pues eh, no res, Manolo, demà pendents de l'última hora, no ja en el Llevant Unió Esportiva, també en el València, que descansa, uh mhm. -huh. que descansa i que torna al, al tall dissabte pel matí a, a Paterna. Folgado, gràcies. Adeu. El, ens tornarem a veure, Folgado i jo, el diumenge, ja en Mestalla, en la prèvia d'aquest encontre, set i mig, arranquem el partit entre l'Atlético de Madrid i el València de futbol a Mestalla. Vas a una paella, has dit, no? A, eh? Rubén, a Rubén Uria li pagues una paella, no? Jo, jo tinc una paella pendent sí. en Rubén. Pagues tu paelles? Eh? Pagues tu paelles? Eh, jo, la gent que és eh, eh, gentil amb mi, sí. Sí? Sí. En eh, la gent que no ve a tocar-me els nassos tots els dies, ah, sí. Val, val, val, val. Ja ho entenc. 12 i 6 polgado, gràcies. Adéu, adéu, adéu. Tanquem la part informativa, entrem en el debat del terreny, de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit. La tertúlia. 12 de la nit i 8 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi a Cia esports de 97 nit fins a la 1 de la matinada. Vos recorde abans la pregunta que estem fent, quina tripleta de mig centes alinearies davant de l'Atlètico de Madrid el diumenge, recordeu 8 i mitja diumenge València-Atlético de Madrid, quina tripleta de mig centes alinearies, n'hi ha un run-run, hi ha una possibilitat de la qual parlarem tranquil·lament a la tertúlia, que el diumenge, tenint en compte la intensitat amb la qual juga l'Atlètic de Madrid, hi hauria una possibilitat que estaria rondant-li per el cap a Gary Neville amb eh, Javi Fuego, Enzo Pérez i eh, André Gómez com a tripleta per enfrontar-se al conjunt matalàs. De moment, la tripleta que tenim així és, vamos, immillorable. Company de Superdeporte, Vicent Linares, què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Tens una miqueta el micro. Molt bona nit. Ara sí. Eh, recuperar ja per a la causa i per al periodisme i per a tot el company de Levant del Mercantil Valenciano Vicent Xilet. Hola, Xilet, què tal, com estàs? Què tal? Molt com bé. va aquest muscle? Bé, doncs ja eh, arribant del muscle. Arribant del muscle. <laughs> això, significa, ah. això significa que estàs bé. Sí, sí. Estàs bé, de veritat, no? Ja, eh... ja te vas veure dia fent eh, peces en un tomo i tal, en la redacció, en la foto que penjaren. Sí, sí. Va... Això i ara, eh, just que està a prop del derbi, igual, igual és algo pues, que fa, va, va caldejant l'ambient. Bueno, és, és possible que sigui una de les eh, situacions. Cultura de derbi. Cultura de derbi, en efecte. Sí. I també s'acompanya el company periodista Daniel Mosilla. Hola, Dani, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Com estàs tu? Jo molt bé, davant d'un entrenador i un, i uno que vol ser ciclista, estic fenomenal. Estàs fenomenal, no? Fenomenal, perquè, Estàs de categoria. part de les dues coses les tinc jo. Sí, senyor. Tu també tens que agarrar la bicicleta i te vas sí, a fer sí, quilòmetres, sí, sí. eh? Bueno, jo, sí, jo... La bicicleta és, una passió. Tenim que parlar un dia així de bicicletes. ja com tu, quan eh? tu vulguis. Quan tu eh? vulguis. A, a, mi, Però ja contaré, a mi el ciclisme ja m'agrada molt, eh? Sí. Que, que ho sàpigues. Sí, sí, sí, jo, jo puc aportar una dada i això... Tenen dos rodes, això ja ho sabem. I que són, i que són per l'estiu, també, no? Diuen. sí, <laughs> sí. Té mèrit, eh? Agarrar-la l'hivern, com oh, fan estos senyors. Dissabte, el dissabte, el dissabte, si no passa res, anem al, anem al desert de les Palmes. El dissabte, el dissabte de les... Ah, pues ahí n'hi ha que pujar, eh, amic? Sí, sí n'hi ha que pujar, n'hi ha que arribar allí primer. N'hi ha que eh, pujar, eh? eh? I després n'hi ha que pujar. Sí, senyor. Bueno, pues amb bueno. tot això i moltes coses més anem a afrontar esta tertúlia en el dia d'avui. Una tertúlia que avui afrontem, eh, no anem a dir eh, contentos i feliços ni molt menys per la victòria de Màlaga, però sí algo més aliviats tenint en compte la entropesada davant de la de Bilbao eh, els tres punts davant del Màlaga sobretot per com se produïren eh, jo deia ahir i és el primer tema que trac així en, eh, davant de nostres contertulis per, a, per arrencar dona la impressió que el València que li guanya al Granada és millor que el València que li guanya l'Espanyol, que va ser un esperpento de partit. Dóna la impressió que el València que juga contra l'Eti Bilbao durant 60-70 minuts és millor que el València que li guanya a l'Espanyol i al Granada, encara que la desfeta final pues, t'esborra les bones sensacions, i dóna la sensació que el València que guanyaria en Màlaga també progressa en alguns aspectes fonamentalment defensius. Ahir va ser el primer partit que jo recordo molt de temps del València que el portero va ser protagonista. ¿Cómo que no? Ah, no, el del Málaga. El del, el, el, el, <laughs> Tú estàs parlant de Cameni. Sí, jo, sí, sí, jo parlo sí, del porter del Si vos també ara parlem de, Cameni, de Cameni. Que jo crec que ja vos que parlas, El moment que Cherisev eh, diu, va a safar el porter, de manera pero però va a chafar. Crec que és una evidència. Quan el València perjudica els àrbitres, ho diguem, i ahir la favorís l'àrbitre ni aquest gol que probablement no tenia que haver posat al marcador, però que ni l'àrbitre ni l'assistent veuen que Xerichev eh, xafa eh, en Cameni. Ara parlarem també, si voleu, del, del tema. Però dia, per a més, és el primer partit en el qual Alves intervé, però perquè el Màlaga penja moltes pilotes i no hi ha tant de setge sobre la porteria del porter del València. Ahir no és l'Alves que té quitat dos o tres mans miraculoses, o el Ryan, o el Jaume de Tor, que hem vist en Ahir el València, dins del, del que cap, amb les seues armes, amb la seva, jo crec que lenta, paulatina eh, i milimètrica evolució partit a partit, és cert que ahir aconseguís tindre el Màlaga eh, lluny de la seva àrea, i que mm, no és que eh, siga un partit excessivament plàcid per a la València, però tampoc va ser excessivament incòmode. Sí, sí és innegable que n'hi ha una evolució que se va notar partit a partit i tot i que encara n'hi ha molts matisos en els que se pot eh, millorar, jo posaria un poc l'accent també en què al València li costa molt posar-se per davant en el, en el marcador. Eh, és, és una qüestió que, que mm, puga aparèixer una obvietat però que té molta importància perquè eh, predisposa molt mm, l'ànim de l'equip eh, si, si, ja tens, si ja te poses per davant, ja tens controlat el partit, ja, ja l'encares d'altra manera, però també és cert que hi diu molt de la fortalesa mental del, del València, que quan li marquen en, en Gary Neville, eh, la d'ahir és la setena volta que després d'encaixar un gol acaba sumant. I perquè va, va passar contra el, eh, Madrid, Barça, Depor, eh, Rayo, Getafe i, i això és, és com una xicoteta espurna, una, una xispeta que diu també molt de, de, una, de l'ànima amagada però que acaba manifestant que té, que té aquest equip. I aquesta ànima que diu, que diu Xilet la veig molt llunt. Junt. Si vols ànima, pues, doncs pot ser. Bueno, eh, ànima, dius ànima, orgull... Sí, sí. Eh, Pride. Què passa, que ara ho tenim que fer tot... Ara, que des que està Neville, ho tenim que, fer tot en anglès? Que, que que tu te toques nassos, a teme. Jo, jo, el València el veig que està verd i que continua estant però obert. Val? I així va estar hasta final de temporada, no t'equivoques. Mm. Les coses eh, que se fan mal des de principi... I, i, i, que, I que no vale. siga una, una més... Les coses però, que se fan mal des de principi, però, però, a salvar la tem però a salvar la temporada ja. Mm anem a quedar-se en, lo, en lo positiu, lo que s'ha de eh. treballar. València ha saber un tallafocs amb la zona de baix. Bueno, però eh, és que de eh, tota manera... Eh, com, com la guerra salvat en l'altre. Eh? Com la guerra salvat en l'altre. Mira, mira, mira, si, si, si, si El, el, el, el del 1, sí. creo que no el tendría tendría los mejores números es que tiene Neville. Vale, pero pero una cosa, pero unía una cosa, era insostenible el tema del 1, y en el fútbol nos en dos cosas. Mm. la políticamente correcta, la emocional y la esportiva, tres. ¿Vale? Yo creo que era imposible que en uno continuara, ni había una presión enorme, eh, y ese equipo estaba absolutamente maniatado y ni había que cambiar. Hmm. Una. Que la solución no era la mejor. jo t'haguera posat a tu, que tu tens més titulació que el Neville, no? No, titu Però... titulació no, no i, bueno, i currículum tampoc, eh? Bueno, currículum... igual, és com a currículum la banqueta... Tu has entrenat, no? Has entrenat, no? No, els xiquets del Govella. Pues ja està. El, el prebenjamí. Pues és que... I eres comentarista de mitjans de comunicació, claro. que els vols. <laughs> No em passa res, vull dir, d'una pissarra... I eres comentarista de diferència és que tu no has jugat en el Manchester United. I te una cosa, i a, i a, i a comentar el de València no vindràs perquè no te donarà la gala, ja, com ja estàs, ja te la llancé. Ara ja, ahí, ahí, ahí, ara ja fes el que te dona la gana. No, sí. Jo, la, la, la invitació la tens ahí. Manolo, si pues jo li he sentit parlar... De... Per a que conxelés les imatges i tal. Sí, no? si jo, lo que pasa es que no vol parlar tècnicament, però jo li he sentit parlant tècnicament de futbol, eh? I jo eh? també. I, i lo que passa és que no vol. Anem al lío. Anem al lío, va. De periodista, tu t'agrada de periodista, sí, no entrenador. Millor. Va, continua. No, no, no, més, a, mi, a mi m'agrada el Linares que, que, xaf, que, que xafa el sí, carrer. Està, ahí, jo, ahí, jo, ahí. Jo, ve, jo el veig molt verd, al claro, València, en que, claro. en que, que ha, tret, ha tret la circumstància, coincidís que en tu en que, en que la situació en, en, en un era insostenible, uh -huh. val? però, eh, però, però, la, la, però també... la progressió és mínima a, veure, però no se inclús a nivell anímic sí, Vicent, però, que... però, però és ingenu pensar que este, este València venint d'on ve vaig acabar eh, jugant <laughs> claro. un, un bon futbol eh, convencent i, i arrasant a rivals o sigui, tota reconstrucció va, va ser lenta. Ja. Primer va, va passar per algo que encara no s'ha aconseguit, que és deixar la, però la porteria mira, zero. Però mira, Evidentment, n'hi ha un marge de millora eh, eh, tremendo, parlant, com estava el València, que no guanyava en 12 ja, partits de, parlant, de Lliga, com parlant, està ara... Parlant d'un protagonista del dia d'avui, val? I, i és una situació que encara que no és la mateixa sí que té algunes semblances val? tu te'n recordes quan t'ha pegat Ernesto Valverde a València? sí eh, i com o l'enyorem tot eh, eh, eh, eh, estàvem, o sigui, estàvem en Ràdio 9 Me recuerdo yo, tú y yo, el dos. <laughs> Exacto. Eh, Esa temporada, que si continúa, que si no continúa, me recuerdo. Y, pega una, pega una, o sea, pega una volanta que. Un cambio de timón. claro. i, pues, i, ja, i, ja, i percepció no l'ha tingut I, i pensa que tu tampoc l'has tingut no, no, evidentment, que... evidentment no? sí, s'acaba de reconèixer de que, pues, que el marge de Però millora tampoc. és enorme i que, i que inclús, bueno, també te diria que l'equip que tenia eh, Valverde estava prou més compensat i eh, equilibrat, no sols en qualitat decent i ratlla i, eh, en ah, veterania <laughs> i, Línies i que, que no se poden comparar eh? i que sols cal anar al partit del passat diumenge per a veure quina diferència n'hi ha de quai entre els dos entrenadors està clar. 12 i 16, fem una pausa primera per a la posita i en, en eh, tornar, a lo millor podem entrar en quins factors i quin percentatge de milloria veiem, perquè eh, Linares encara veu obert a l'equip, Xiret veu una milloria, jo crec que 5 victòries, 5, eh, 4 victòries en 5 partits no són fruit de la casualitat, igual que no ho serien les 12 setmanes que tiraré sense guanyar. Per tant, jo crec que sí que hi ha algunes coses que han canviat, però cal veure a quina velocitat estan canviant i si aquesta evolució del canvi te dona per a enfrontar-te de tu a tu als de la zona noble de la Lliga, que probablement va ser el següent tema que anem a tractar. Així en Esports 97 nit, en la 97.7, ràdio 12 i 17, una pausa i tornem. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional o pues cara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil. Cerca. Aparcar. Sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces. València. Si t'agrada l'esport, esta és la tegua cita obligatòria. Esports 97 NIT. El teu equip. La tegua ràdio. Les 12 de la nit i 10 minuts. Eh, deia, hi ha una millora, eh, per a mi, paulatina, lenta, milimètrica, si se pot, si se pot eh, dir així, en la qual el València ha aconseguit, per un costat, ficar un tallafocs en la zona més perillosa de la taula classificatòria i per altre costat ha aconseguit el València és que els partits davant rivals teòricament inferiors ja no se li van. Vull dir... Vull dir... I aquests punts que s'escaparen contra l'Sporting, el Betis, el Getafe i el Rayo, probablement a este València d'ara, no dic que guanyaria els quatre partits... Plantejaria més batalla. Plantejaria més batalla. Eh, probablement és que guanyarà, també es guanyaria oferint algunes sensacions d'acabar amb la igual coin, com eh, la majoria de partits, però probablement aquests 12 punts no se li hagueren escapat en la seva totalitat. Ara bé, la galtada que te pega l'Atleti Bilbao a mà oberta el diumenge en Mestalla te dona per entendre que aquesta evolució encara no té la consistència, la fiabilitat ni el tamany suficient com, era plant, com per a plantar-te diumenge, per exemple, que te toca i posar-hi les coses complicades de l'Atlètico de Madrid. I és la meva lectura en general, en la qual no sé si esteu d'acord o no esteu d'acord. Vaig a trencar-t'ho. Vaig a trencar És, una, és una evolució que està en quarantena. Una evolució... No, jo, jo crec que l'evolució existeix, sí, però crec però... que encara no té el suficient desenvolupament com per a ser fiable. No, i, com, i com per a, no, eh, per a que no caiga, saps? Perquè sí que és cert que la eh, reacció que va haver en Màlaga uh -huh. i després d'un marcador que més que just va ser, mm, mm, diria que més aparatós uh -huh. que, que altra cosa, diu molt de, de, de l'equip, perquè eh, tal i com a, a banda eh, comença el partit, que molt pront vas ja per darrere en, en el marcador, existia un poc el risc de que el, el València tornara a escenificar i aquesta preocupant imatge d'equip de, caigut com un eh, pes mort sense, sense alternatives i, i bé, bueno, se, se va remuntar com se va remuntar en molta, en molta dificultat però en brega i en prou interessa mental i, i és, una, és una victòria que va fer que es, li lleve molta dosi de dramatisme al partit contra l'Atlètic de Madrid en el que jo crec que que el València, en totes les seues mancances i, i limitacions i tota l'evolució, que estem tots d'acord, que encara eh, li queda per fer, va ser un partit competitiu. A banda perquè l'Atlètic de Madrid també estos partits li, li costen com a visitant. Jo vaig intentar trencar tòpics. Vull dir, jo bé. crec que els dos últims partits del València en casa en Mestalla o els dos dels últims que jo recorde contra Sporting i contra Atleti de Bilbao jo crec Te que falta és... justament de l'Espanyol per mig vale, exacte, que és el que guanya que tal volta, tal volta. Mira, el millor MB, efectivament. El pitjor Guanya el pitjor i, i perd els dos únics que tenia que haver guanyat, perquè jo crec que l'Atleti li té que guanyar, té oportunitats suficients. Sí. Ahir, sí. hi, hauria, ahí hi hauria no, molt que parlar. No, mira, eh? jo, jo te dic una cosa. Jo crec, el futbol, el, eh, ja, el jo, jo crec que hi ha una milloria evident, o que dona una, una, una eh, impressió de major consistència els primers 60-70 minuts del València davant de l'Atleti Bilbao, però sí, però davant d'un Atleti Bilbao sense, eh, San José, Iñaki Williams, Aduriz i Quieto. Raúl García. Qui la En el moment, en el moment trau dos d'aixòs quatre, en 10 minuts se te, se te ve. Mira, jo vaig a dir una cosa, que és, és, no, no, no, sí. Va jugar la seva partida sí, de descans sí, però, i però, sí, però en cartes guanyadores. Sí, si tu veus que l'oportunitat de Negredo sí, i l'oportunitat d'Alcácer, si tu te'n vas en 2-0, ell fa els canvis, se'n va en el rabo entre cames uh -huh. y adiós, i s'ha acabat la història de Valverde eh, que ha revolucionat el partit amb els canvis. Valverde fa que en els 10 últims minuts diu ostres, que estic, que estic 0-0 i puc guanyar el partit, vaig intentar-ho. Segons diuen els jugadors, estava, estava preparat així. Sí, eh? claro, claro, no, claro. No diu ostres. Però en 2-0 no el guanya ni de conya. Correcte. Vale? Això ni de conya. Això és cert. I tu les tens. I tu eres molt superior a l'Atlètic hmm. sense fer un gran partit. Tampoc eres... El problema és que el pes, el pes de com l'equip el problema del desplom express en 5 minuts Però és que tapa mi... el bon, el bon sabor, de, vull dir, és com si tu vas és com si tu vas a un restaurant i te treuen un primer plat extraordinari, sí, un ja... segon plat espectacular i en el postre te trobes una panderola. Bueno. Per molt bons que hagin sigut, que hagin sigut el primer i el segon plat, te vas amb el mal sabor de boca de la pandrona en el postre. Malauradament, sin a la vida. No, I bueno, vale, sí, vale, sí, però eh, eh anem a intentar... Anem a intentar nosaltres analitzem. Vull dir, sí, sí, no, sí, no, no anem a quedar-se en l'últim. Si se quedem en l'últim i se quedem en el resultat, resulta que dels tres partits que juga en casa el València és que persones que juga millor i el que guanya és el que juga pitjor. Per a mi l'Esporting no va jugar bé. Però no va, però no va tindre problemes. Que, que Negredo desaprofitara 50 ocasions contra un Sporting que venia eh, sense guanyar des de fora de casa no sé quant de temps. Però un entrenador... I, escolta, sí. i en dos dels seus quatre defenses titulars fora de, de, de l'onze inicial, tampoc me diu massa. Mira, els entrenadors diuen que lo més important no és fallar les ocasions, sinó fer-les. Un equip uh -huh. que genera ocasions no és un equip mal treballat. No és un equip a, mal treballat. A mi el dia de l'Sporting m'agradà més l'equip que el dia de l'Atlètic Club de Bilbao, inclús en aquests 60 70 minuts dels que parlo. Jo tenint en compte l'entitat del rival, ni, vamos, ni de lluny. Claro. Eh, eh, eh, es que ja, ja, ja he contat-ho tot. Ta també compta que els tres futbolistes més, més desequilibrats de l'Atlètic mm. no estaven en aquest minut. I, ah, jo ho he dit, i, i, ho acaba de dir. I que l'Atlètic estava en 35 punts. Vull dir que, que és un equip que té el reconeixement de, de tots, que, que està molt fet... Però penseu que, que, un model... futbolista quan entra al camp sap és té i sap... Lo... Hauria de saber-ho. No, per a res. O sigui, jo estic convençut de que no, de que un futbolista... A veure, Dani, van al mínim Dani, esforç i al màxim quan, èxit. Quan, quan, estàs eh, eh, temperat, eh, probablement no, però també quan te ja el coll, és del llevant saben els punts que duen, eh? els del Llevant, els del Llevant ho saben, el mateix que és de dalt, els del Villarreal també ho saben els que duen, saps? Quan estàs així més a temperar, doncs pot ser que no. Però, però això és pressió. Això no vol dir, això no vol dir que sàpigues els tens ni... Això és pressió. És a dir, quan tu, veus la, eh, quan tu llances a porteria i veus la porteria xicoteta, vol dir que no tens ni la, la més mínima confiança. És com el tirador de triples. El tirador de triples marca el primer i marca tots. Falla el primer i falla tots. Vale? Si al futbol el component de sort no, no l'estem... Nosaltres ho analitzem tot, i me pareix fenomenalment. A mi me pareix fenomenal. Tu analitzes el partit 60 minuts bons, el, després l'equip se'n va. Mira, en la NBA estan els partits, del, minuts del FEM. Tot el món sap perfectament que n'hi ha partits que s'acaben en el tercer quart o inclús en el descans. I la resta, què fan? Passar. Li passa al Levante l'altre dia en Villarreal i li ha passat al València el dia de tal i li ha pas... I això li ha passat a tots els equips. No s'arreglen les vestidures. És normal que tu, en un partit, tu has jugat a futbol. En un partit que perds 5 a 0, el vas a lluitar. Pues no, no el vas a lluitar, igual que si, sí, que si el tingueres empatat. Però a mi me va sorprendre molt i va ser un símptoma prou preocupant i pessimista que després d'un 0-1 i quedant com 20 o 25 minuts sí, encara eh, per sí. davant, el, el, el València rebrà dos gols en, en 4 minuts. Sí, és cert, és cert també, però també n'hi ha circumstàncies, és a dir, tu analitzes un poc els gols i també, eh, a veure, és que el gol que, el gol que marca, no sé si és el primer, el primer, el de, el del, el del, el de, el de cap, no? Vull dir, és que te pilla la defensa, si és de veres que te, que te pilla la defensa un poc malament, és de veres que ahí ta, ahí ta la lamentable, lamentable és, sí. los està del lloc. Efectivament, I, efectivament. I allà pues, no fa tot el possible per a impedir la sentada del jugador de l'Atlètic. Per suport, però, però I els dos gols següents també són... Jo crec que n'hi ha un poc de dir, jo, en tot el que hem fet, hem tingut 3-4 ocasions clares, però claríssimes, i anem 0-1 en el minut 70 que més tenim que fer per guanyar un partit? O sigui, anem a, veure, anem a jugar en la psicologia del futbolista també. Tots, tots hem jugat i hem dit... No és usual. Eh, hasta no la usual, raqueta. No és usual. No és usual, com que no? Pisa... És moltíssim usual. Jo crec que sí, jo crec que és molt més usual. De... Tu que estàs... El desplom express del, del diumenge? No, sí, sí, sí. A mi me pareix... Jo, jo, ta... no, jo... jo... Ixe de, ixe de rumbe que és com tan si bestial. Com si s'haguera acabat el partit. A veure, és un equip... A veure, que, que inclús va congelar a tot sí. l'estadi. Jo crec que... Jo entenc, jo entenc el que esteu dient, que a partir del 0-1 dius... Jo, Sí, és que tens oportunitat d'empatar encara, no? És una baixada de ploms que igual una cosa és sí. estar eh, sí. desconnectat del partit, que acuses el colp, però la manera en la que se va passejar el... Però ahí sí que n'hi ha un problema de ahí sí que n'hi ha un problema d'experiència, de, de, segurament sí que n'hi ha un problema d'experiència, vull dir, i, de, i de saber d'on vens, i saber d'on vens. Una de, les coses, una, una, una de les evolucions per a mi, quan parlava de la lenta claro. evolució del València... És lo bo d'ahir. És que el, el diumenge... Claro tu encaixes i te desplomes, a més, és un derrumbe express, el que sí. vas patir el diumenge passat, i ahir te fan el gol, i és cert que en cap moment li costa al València ser dominador de la situació, alguns minuts a partir del gol, però en cap moment va donar la situació de que se'n venia avall. No, I que, bueno, sí, sí que és, eh, apuntalant un poc la teoria de que no és eh, habitual que esta, esta baixada de, de ploms està la, la teoria que, o sea, la estadística que comentava abans, uh mhm. -huh. que en set partits en, en Gary Neville després de rebre un gol s'ha acabat, eh, acabat sumant que vull dir que tot, és, tot i les mancances i, i tots els dèficits estructurals... En Lliga només t'has posat una volta per davant amb Gary Neville, <laughs> sí. que és el dia del Granada. I això és molt dur per a un equip, i a més un equip molt jove. I acaba de dir Rubén Uria, que coneix perfectament la de Madrid, que la jugada de l'Atlètic el diumenge és a qui faig el primer gol. I malauradament, per les antecedents del València, generalment és el rival que fa el primer gol. Sí. Això és una, una realitat. Lini, que te veig molt callat en aquesta història de la que estem parlant? a mi me sap mal dir-ho, val? Sí. Però jo és que eh, eh, esteu parlant dels 60 o 70 minuts de l'Atleti. Els 60 o 70 minuts de l'Atleti, l'Atleti també fa dues ocasions de gol. És correcte. Eh, eh, yo, yo no, yo, che, no, voy a ser pesimista Pero yo no, veo no, mayoría no tu, veig... que, lo que no per, per casi puesto. Eh, es -huh. eh, Bueno, en el en igual que un en la Igual que un equipo que pierde 12 partidos no es casualidad un equipo que guanya 4 eh, de 5 ah, tampoco es casualidad Pero Clar, a, hacer fer un anàlisi massa resultadista. Eh, eh, ahí es lo que yo volia. Ahí es lo que yo volia. ja ho dit en esta claro. tarda en més d'una en ocasió. I ho torno a dir, Para mí el, día mi el del, Sporting de Gijón es jugar millor, eh, Manolo diu que no ho valora per, per, per, per l'entitat si per, per, sí, per no, no, del rival. Hi ha, hi ha que valorar certes la... Igual que jo dic que contra l'Eti Bilbao i això 60-70 minuts dels que tots parlen bé... Pues no, eh, es és que jo no parle bé. és que, és que si lo que li demanem al València oh. sin això, Manolo, mal anem. Deixa'm acabar. Val? Igual que jo dic que jo 60-70 minuts davant de la Bilbao parlem bé d'ells, però per a mi n'hi ha, ha varios hàndicaps. Un d'ells és, com deia, eh, que quatre titulars estan fora en la banqueta. Està, estan fora dos en la banqueta i dos en casa. I quan de quatre de trau dos, te mata en 5 minuts, val? També és cert que veiem una evolució però perquè venim de molt darrere. Jo no estic dient que aquesta evolució que ha, eh, en la qual veig al València siga ni l'adequada ni la que li fa li toca estar, no, no, ni molt menys. El eh, València encara, vull dir, per a mi el València... Che, pe, pe, a veure, no, però... anem a resumir-ho, no? si, no. si em ah, permeteu... Un... Vinga, va, tira-li. tira despertat, Ja, ja l'he calfa, que no veu morir. 10 segons. Ja le calfa, que no veu <laughs> que Jo vull fer la pregunta. Vosaltres cregueu per la evolució, i ixa mínima evolució que matiseu pa camó pa cavall, no. que el València d'ací a final de temporada va anar en una línia ascendent? No. No. pegar banda és? És això? Pues Mira, en això ho resumillo. Vale. Anirà un dia per a millor, a l'altre fem, donarà... Fem un exercici de memòria, batalles. perquè al final, moltes voltes, el, el futbol és, és cíclic i n'hi ha que eh, veure pues, els, els precedents i prendre un poc de, de perspectiva. El València de la segona, eh, de la segona volta de la 97-98 en, en Ranieri que, que comença fatal eh, n'hi ha una jornada que és colista després d'empatar contra mm. la... la... Hòstia, Xilete, mm. el futbol és mm. cíclic, mm. tio, però mm. jo... No, no, però, però, però, però, però, Isa, però, Isa, però, Isa... Sí, però aquest equip passes alçades ja havia despertat. Sí, però, però acaba també la temporada en mitja taula eh, i, i bé, en, en, una lenta, en una lenta recuperació que li costa sobretot moltíssim assolir mm. i que va ser eh, començant a sumar punts que no eren tampoc res de la Tremont, moltes voltes injustos, moltes voltes sense jugar a res, però és que s'ha de començar per alguna És que estem encara en aquesta fase embrionària de, de la recuperació de, la, de a lo que pot començar a aspirar el València hipotèticament en un futur. És que estem, estem encara en l'estadi 1 de, de 10 fases més que, que, eh, que han de vindre, però s'ha de passar per ahí i, i s'ha de sumar, eh, siga com siga. I si és pues, d'esta manera, pues, en tots els matisos que li vulguis afegir i sense jugar a res, està clar, abans has posat l'exemple de, de, de Valverde, però és que no, no està el club en, en esta en, en una situació ni tan se vols eh, semblant ni, ni, ni per qualitat de la plantilla ni per eh, capacitat de l'entrenador ni, ni res. Jo crec que el València eh, pues, i, i sobretot venint d'on ve que, que l'hem vist una, una ratxa que, que moltes estadístiques ens tornaven a l'any 86 i, i, i començava a, a infundir un poc el pànic, eh, pf, mm, me va costar molt veure-lo jugar d'una manera convincent i, claro. i, i agradant. Jo vaig a resumir en dues circumstàncies. Jo farà, farà tres o quatre setmanes, farà tres o quatre setmanes, ja duia alguns partits Gary Neville, vaig veure a un central del València treure un córner m'haveu sentit? <laughs> Sí. A un central del València pues, a treure un no, córner. I hem vist pues, este pues, any... Pues, no ho recordo jo i mira que n'ha pues, recordat. Pues va ser Abdenur, tio. Abdenur, sí. Uh -huh. Abdenur va treure un córner? El, mm. ten En dos collons, com una cal, tio. Eh, el València puja per allí i de repente se'n va al cantó i el trau. La Què te pareix? Sí, és de veres. La Coruña, sí, la Coruña és possible, vida, sí, sí, sí que serà que ho diu. de veres, sí. A mi me sona també la història. Punt punt 2. Eh, este cap de setmana... És que este any s'han vist situacions eh, grotesques, com que n'hi ha eh, partits que no, que no hagis tirat ni... Ni a portar ni a porta, però ni fora. Ahir empata les sense tirar a la porta. Quan, ahir, exacte, ahir quan t'empates tu no has tirat a gol, i aquell feixina i se la palmetxa per dins diu, hòstia, este s'ha enrotllat. Però, però és Xina, és Xina. Eh, una altra circumstància, una decisió estrictament... Clar, ara ja eh, hi ha una expressió molt, molt, molt vulgar, si em permets, uh mm-hmm. -huh. però quan ja has vist els ous, els collons, ja saps que és mascle, val? Ja, correcte. Eh, eh, a cojón vista N'hi ha, ha, una, ha, ha una circumstància ni una, sustitución, en la que no te ríes, Dani, ni una <laughs> sustitución en la que Disha, en la, que, en Andrés Gómez sí. Eh, eh, me parece que acaba chuante el partido en dos puntos, uh -huh. cuando acaba de acaba San José dicha <laughs> en dos mis centres al Valencia, es dos mis centres en Andrés Gómez, me parece, y Parejo y Andrés Gómez en una groga, tío, Dios, ateme, se tornando los locos per això te dic jo que jo, eh, eh, jo eh, és que no veig, eh, jo la evolució, si, bueno, pues sí, a vegades veus una puntaeta, una, un, un, un repunta baixa... tal, no, veus que, tenies, que com... veus que tenies 25 punts i ara en tens eh, 34, l'evolució sa. A veure, així la 96 que està, el forro i el calvo, el no? El calvo. <laughs> pues tu confia en el calvo. confia en el calvo, que tot això al final millora, hombre. Tu que, que al final tot millora. Però, prova de foc, prova de foc. Eh, jo crec que el València té el diumenge. contra l'Atleti de Madrid, la prova de foc. L'Atleti de Madrid és el... Més a nivell de sensacions que altra no, cosa. No, no, és, el, és l'equip... És que ho diguérem contra l'Atleti. Havien, havien... Per no dir-te l'únic equip, és l'equip més treballat de primera <laughs> divisió, la, sense dubte. En la, en, la, en la redacció, no ho vaig a dir però un company dia, no, perquè ara després del Ràpid de Verbena... I <laughs> eh, clar, havia passat el Ràpid de Verbena... El Ràpid de Verbena, que, jo, que jo me pensava que no era tan roïn, eh? eh havia passat... I va, va pues ara Atleti Bilbao anem a veure si de veres l'equip... Això pensàvem tots. I, i, i, i, i, sí, sí, sí, sí, sí. sí se televisara la, la No la se tertúlia, televisa, pues... no se televisa la tertúlia. 12 <laughs> i 36, i a més anem a parar l'Oixina, que... Eh, millor, a... millor. Ves que l'idea és agarra carrera i no hi ha manera de, de parar-lo. 12 i 36, vinga, fem una pausa, tornem llegint els tuits de la pregunta sobre quin mig del camp alinearíeu el eh, diumenge i precisament d'ahir arrenquem la resta del diàleg amb els nostres contertulis avui amb Vicent Llanes de Superdeport amb Vicent Xilet de Levante, amb el Candil Valenciano i amb Dani Hermosilla una pausa per a la Publi i tornem a Siga 97.7 Ràdio Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven aferto tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 911 21 21. Contaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca, aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Tuiteando, tuiteando El tuitea, nos tuiteamos, yo tuiteo, tú tuiteas, el tuitea, nos tuiteamos. 12 i 39, el Twitter la pregunta avui es, 15 eh, tres eh, jugadors en la micha del diumenge davant de Atlético de Madrid. David eh, López diu Fuego, Enzo y André. Pedro Fuertes Muñoz diu André, Enzo y Fuego. Daniel eh, Hidalgo Gómez diu Enzo, André Gómez y Parejo. Aunque este último me ponga muy nervioso, con su juego no tenemos a otro mejor. Jesús F. Diu, André Enzo y Fuego. Después ya comencé a, a una una me el tema. Paco Belda Diu, Albert Baraja y Vicente. <laughs> Luis. yo también, yo también, ¿eh? Luis Diu, espero una miqueta que es que voltees bota la, pantalla, a pesar que han fet la aplicación de, <laughs> Twitter horrible, Sí, bota la pantalla una yo me voy a quedar així. así Ah, bueno, sí. Luis que dio Enzo André y un sac de guano. Cristian <laughs> que dio Solo pondría tres que pueden jugar Enzo, Parejo y Andrés. Si no, tendría por un 4-4-2 y explotar las bandas. José Manuel Gallar dio Albelda Baraja y Aymar. Vicente Cervera dio Fuego, André y Enzo. Mestallidos dio José Ignacio Engonga y Poyatos. Vicente Cervera dio también que Castellanos, Aure, Solsona y Valdrien. Eh, Nacho Herrera dio Albelda Baraja y Aymar. muy <laughs> igual dio Javi Fuego, Enzo y Tropi yo diu, jo con 4,1. A y y son son a la flauta. Ignacio diu, Manuel Fernández Hugo Viana y Zlatko Bruno diu, ahí, te digo una cosa, ahí treba poquet, poquete. Eh. Eh, Bruno diu, Enzo, Enzo y Enzo. El castigador diu, Fuego André y Enzo. Espartano diu, fuego parejo, André mucho más táctico, fuego y hace falta también tener el balón y sus partidos parejo lo hace bien. Requena Mudio, Albert Parejo. Parejo, Alberto Bois diu si se posaría si pudiera se posaría tres Enzos, pero con no Enzo, Parejo y André. Sento Che diu Carlos el más Folgado de tú, Manolo. Mesco y que es que están esto no en el ferro. María José diu, ojalá se pudiera mare meua, hablando de de, de Baraja. Eh, diu, eh, Enzo, Fuego y André. Salvador Ferrando diu, Javi Fuego, André Gómez y Enzo. Parejo a que descanse que se lo ha ganado. Irma Pérez Diu, Enzo, Javi Fuego y André Gómez. Vito Salazar, Diu, Tropi, Enzo y Javi Fuego. Mm, Vic 11, Big Madu, Fuego, Fegulí y Piatti. Paco Gisbert dio eh, que es injusto dejar a Gaby Popescu en el banquillo. <laughs> Alberto Peinado dio lo de Pellegrini al Zenit es incorrecto ya que hay una cláusula en Liga Rusa sobre los entrenadores extranjeros. estén estem Eco de una información de la prensa anglesa, amic. Eh, y eh, ¿cómo? ¿qué es que dio? La pre... Eh, diu, este amic Que es imposible Sí, lo de Pellegrini diu, creo que es incorrecto porque hay una cláusula de la Liga Rusa sobre los entrenadores extranjeros. Vilas Boas, Vilas en el Zenit. yo yo si és, si tan amable que mos ho matise... Si, si, mos, si és amable que ho matise, en tot cas estem fent-se ressò d'una informació que existe en Anglaterra. Eh, I que parla d'un acord per pa, pa, pa, les quatre, a més. Pròximes temporades. Correcte. Eh? Eh, JW Samanjale d'VCF, diu Enzo Fugo i André, Neville Longbottom diu Xavi Foc, André Gómez i Enzo Pérez, <laughs> eh, Is Ventura diu que és un, gran, un placer oir al gran Rubén Uri. estaria ben tenint un dia a la setmana a la tertúlia, Home, si, poguera, si poguera ser... Eh, el tentarem con Mica València, que tenim una palla en ell. Eh, Òscar Zaragoza diu Bosso Ciraolo i Sietes. Eh, <laughs> Toni López diu Fernando Claramunt i Albelda. Gustavo Carcelén diu Puigades Claramunt i Bonoff. Eh, dio diu Belda de Baraja i Mar, Javi Catallú Torra torna més en serio la pregunta, i diu Enzo y Danilo, Parejo que descansa un ratet, eh, Pollatiño diu eh, siempre, Fernando Domínguez diu Puchades pasiguito y el que vosotros queráis, y no Molina diu podría ser Albel de Baraja Farinos, con eso nos comemos a los del Atleti, y Marc que diu Fuego Enzo y André, Parejo será molt bo, pero los seus de valor pueden poden passar factura contra el Atleti. 12 42. Boro Marasa centrals, però estic parlant del mig del camp. Ja, ah, no, però Puchades, també, també podies... Clemente Clemente s'hagués posat en el mig. Eh, no posat res. Bueno, eh? Però, bueno, sí, eh, van ser els tres internacionals en Clemente. En Clemente, sí senyor. 12.43. Eh, vos pregunte per quina tripleta. Ho dic perquè hi ha un rum-rum al voltant que podria estar Neville considerant la possibilitat de eh, Enzo, que jo crec que li va portar aire equilibri, eh, perdó, Fuego que li va portar aire mm. equilibri, vull dir, Fuego ja sabem el que és, vull dir, no té el desplaçament de pilota, ni, el, ni la eh, versatilitat amb la pilota en els peus d'altres futbolistes, ni la circulació de pilota d'altres futbolistes, però eh, té un cert equilibri defensiu, Enzo, que podria ajudar-le molt bé, i eh, André Gómez, que jo crec que està sent dels eh, futbolistes que millor estan interpretant, sobretot fora de casa, els contracolps del València. De fet, els últims, els últims quatre gols, tres han vingut llançats per contracolps eh, que ha llançat el mateix eh, Andre Gómez i també d'esta manera resguardaries una miqueta a Parejo que després de les seues dues errades davant de l'Atleti Bilbao va acabar altament contestat el diumenge passat en Mestallà eh, com veieu vosaltres aquesta possibilitat d'un mig del camp una tripleta davant de l'Atlético amb Fuego, Enzo i André Gómez. Pues jo sempre dic el mateix en aquestes circumstàncies. El rival mai pot eh, condicionar la teua formació, però pues sí... Ho digué l'Evil el primer dia, sí, que ell anava a jugar en funció del rival. Però, vale, sí, deu, de sí deu matisar-la. Eh, o sigui, que, que, que, que crec que és una, una diferenciació, val? Eh, dit això, l'Atleti sol jugar moltes voltes, inclús en quatre mig centres. És a dir, eh, que cau una banda, eh, o sea, una banda, però que són interiors, que són futbolistes. En el partit d'anada, Nuno, en el Calderón, mm. planteja un partit en quatre mig centres, mm. val? per a eh, considerar que eh, aquell dia va ser Rodrigo, han anat a bandes per a obrir la possibilitat a més laterals. que passa que Rodrigo, que a més donava la impressió de que estava fi en aquell partit, al minut 20 se lesiona, lesiona i ha estat sí, un punt de mesos fora. Però en aquell partit, Nuno contra l'Atlético en el Calderón, comença en 4 mig centre... El que passa que el partit queda a l'estat del primer perquè a Berlán, Santos i Fuego li peguen sengles patades a l'aire, li dicen la pilota a ah, Jackson Martínez, que és l'únic que ha fet Jackson en Espanya, <laughs> perquè Jackson Martínez ha sigut un dels paquets més importants que ha passat per la Lliga Espanyola, eh, i te fan un 1-0 però la idea en un principi i va ser contestadíssima i li, va, li van caure molts pals en uno que no s'han de la meva devoció però que jo no veig que aquell partit pues, el plantejara del pues, malament pues jo no la veig mal tirar lo mateix sí, que, però... l'altre dia l'Atleti tio, eh, eh, eh, tapara a tots els futbolistes menys a Aderlan crec que era però un equip tan, Val, tan, tan necessitat... i Aderlan se li feia de nica a volta la tenia però un equip tan necessitat d'automatisme si d'una manera de jugar definida com és el València jo crec que és un risc innecessari eh, alterar el teu sistema de, de xoc tant eh, per lo que puga fer el, mm, el rival o, o plantejar-lo. L'Atlètic de Madrid és un equip molt previsible, perquè sempre juga de la, de la mateixa manera, i el València en casa jo crec que ha de tractar d'imposar el seu estil de xoc o, o, o allò que, que pretén perquè encara no és un estil de xoc massa, eh, massa solit. Entonces jo crec que seria, seria igual eh, també per els missatges que, de, proteccionismo no? en torno a Parejo que está llançant el propi Gary eh, a mí me costa Borel fuera de la eh, porque está claro que es un partido de, de molt de si las cosas eh, van mal, pues la, música ya eh, saben quién va a ser en, en en torno a, aparejo Parejo, sería sería donar, donar a entender que, estaba que estava equivocat i, i no sé, els entrenadors també tenen ese punt d'orgull. O sigui, el que tu faries seria posar a Parejo. Posar a Parejo. I els altres dos qui serien? Mm, Enzo i André, d'inici. O sigui, pràcticament no, eh, eh, eh pràcticament no, no variaries. Eh, eh, no, molt, i, molt... I en funció, en funció de, de com anarà el partit, eh, probablement introduiria a, a Fuego ja, ja eh, modificant el dibuix i, i si pues, han de jugar dos dos midcentres de, de caràcter més, més en función de combate vaig Pues en China es como veig yo com, has dit tu, la, no, la segona opció. la segona que jo faria la primera. no me carregaria sería Parejo. Eh, yo jo a Javi Fuego y a Enzo, ¿vale? Y me carregaría Parejo. Ese cert que no es una... Que, que, que no es una decisión Probablemente más favorable, pero estoy parlant... si tú le expliques al jugador que también parte espera eh, Resguardarlo perquè és que te vaig a dir una cosa Mestalla ja saben com és i Mestalla el diumenge però el segon, per damunt d'això se... bueno, o, ha, o has de saber jugar en això però... O has de saber jugar en això. Jo crec però que, renunciar a jo crec un que, espera, jugadors mira, mira, de més qualitat mira, que, parejo, que tens parejo, per lo parejo de... és, li pese per, per li pese, li pese qui li pese, Parejo és el jugador de, un, de uns, un dels jugadors de més qualitat d'esta plantilla. Clar. Li pese qui li pese, Parejo és un tio que sembla que no, però té molt de caràcter. I a nosaltres ens ho va dir en l'entrevista que ens dona en guany. Digue, jo sé que a voltes mestalles es posa nerviós de la meva manera de jugar, perquè a més jo a voltes no veig el perill on la resta el veuen. Val? Ell no. assumís que té aquesta manera de jugar. Això, i diu, i jo no vaig a canviar la meva manera de jugar. Un tio qual ha sigut fortament xulat en Mestalla. Un tio que diu això és un tio amb personalitat però jo crec que a voltes... Capaç de suportar el que li puga vindre. Això també... Però jo crec que a voltes no cal forçar la màquina. I jo crec que Parejo ara mateix està molt assenyalat. Crec que el... Se... anem a tindre el problema de que la segona pelota que perga Parejo el diumenge poden haver ja xiulits perquè és que el públic de Mestalla s'aixina, per a bé o per a mal. Sí, però el públic de Mestalla també, també en partits com, com, el de, com el del diumenge contra uh -huh. rivals eh, forts, eh, rivals clàssics, dels que enganxen a la gent, eh, jo crec que és probablement poguera ser més... Més previsible. No, i, no, i, i, més, i més comprensiu. Sí, sí. Però, però és que aneu, aneu a, an, estem obsessionats, bueno, obsessionats no, però ara estem en que, no?, en com reaccionar... Che, tio, però en, eh, acorde a les característiques del rival, acorde al rendiment que estan tenint, tio. Mm -hmm. Entre André i Parejo, vosaltres a dia d'avui teniu de, de, de, eh, un dubte. Tenia que alinear... Imagineu que eh, teniu que alinear de, els dos. De, depèn. Només me cap un, jo per al partit de l'Atlètico, eh, André. André jo també. Per què? Perquè és cert que Parejo te dona més eh, eh, circulació de pilota, però el partit de Madrid, si vas a anar atiende la possessió... A Mossos en... se, te mincha, eh, se, se te minxaran a Mossos. Al revés, tens tu que donar la pilota d'ell i diu, vine tu, que ja t'espere jo, i si de mala compte, perquè està demostrant-se que André, per a llançar les comptes, per a mi s'està convertint en un jugador fonamental. I els, i els, i els altres, i, el, i els altres, quan, els altres dos, quan puges al ring, i xos, jo, els altres dos, a Javi Fuego per... i a Enzo, si, si, si m'emprenen a, a canviar coques, pim, pum, a punyals, pues doncs ells dos aguanten i encaixen i peguen una altra. Però, eh, eh, a, a, a, però quantes voltes han sí. jugat junts per a que això puga eh, tindre èxit? Ja, i, garantia d'èxit. Però, però, I és que han jugat junts una garantia d'èxit? <laughs> Mira, eh, jo, jo dic una cosa, jo crec que això se, se se, La de, la eh? se, se, se, se, se, se, se, se se, se, se, en se, se, Y no tenim en cuenta una cosa que para mí es más importante. Tú tienes que hacer una lectura del partido. Y la lectura del partido es igual ho ha dit Manolo abans, l'Atleti de Madrid aquest de va en Mestalla. a la l'Atleti de Madrid, a engañarte. Que si está, que si tú tens el balón, que si no sé qué, que si no sé cuánto... Pim, pam, una contra... ¿Qué le va pasar al llevant de la dia en Villarreal? Res, això... yo jo te, doy te el balón, pero después te mate. ¿Es lo que va venir así a hacer el Cholo? El Cholo, en guany, el que ha plantejat és un equip amb molts davanters i bons defenses. I el mig del camp és... I és bo, eh? No és roïn el, el mig del camp, però van a saco. Tu què, què tens tu? Pues tens un equip que no està fet, que no té un, xoc de, un, un sistema de xoc definit. És que me té igual. Me té igual que siga Fuego, que André, que Late. Tu saps... Lo que has de saber a què has de jugar. En el momento en que talles un balón, coño, con Ranieri... Més que els homes la idea. Què Ranieri? Baló al piojo? Daniel Mosia diu que, més que la importància del diumenge més que els homes és la idea. Es que, claro, es que a què vas concepte. a jugar? A mi me da igual que siga fuego que l'altre, però si tirar una balona dalt, y ja ho diga Antonio Carpel però, Però tu eres poc canalla, si esto en una hora preguntan que quins tres vols jugar. Bueno, però, <laughs> a veure, però, però, perquè Pero però digues tres, però tu, tio. Però perquè no som periodístic, jo ho entenc, no periodístic. Què vols jugar? Fulanito, menganito, ya ja, te t'ho he dit jo. ¿Y si se inventa uno y va y resulta que l'ISBE? Ahí Yo parejo, yo parejo, yo creo parejo, yo creo que cuando mesa va, mejor. que vas a decir que Juan més lluny mejor. de la defensa, mejor. Mm. Y además, el último pase, el tebó y además, arriba ve de segunda línea. ¿Vale? ¿Qué has de jugar un 4-3-3? No te cae parejo. Pero que puedes jugar un tres sistema también y pues tener un plan B, porque es que lo del entrenador también parece que siga... ¿eh? No, es que tú, tú pots pues, tindre un segundo un segon sistema. I me vejar un valor alguna vegada también, ara, qué no? Ahora ho puc contar, perquè no, perquè no está. Conta tú i anem a la, posa. a la En, en, en un descorro, i que fue aquí, que... <laughs> Sí. Val, vale, vale. Ultima, ja va, dir mateix que dic jo. A les, a va. A les dos del migdia, eh, sí, paterna. y I, i, i està ahí xerrant eh, tres o quatre, perquè aquí i tal, la, i la possibilitat de cambiar el sistema... I no, que no sé si era aquí que era Fran escriba, que ara estan... I digue, no, pero si con el sistema que tenemos aún no lo <laughs> tenemos claro, ¿para qué cojones vamos a sacar el tema? Un plan B, pues no funciona casi nada. Claro, sí, cuando dos, una pausa y torneo para atacar. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Tranquilo tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, València. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 54. Per cert, els companys del Desmarc informen avui que a les 5 ha tingut diverses reunions amb representants dels jugadors del Fira que estan per renovar. Un dels jugadors que està molt pendent si renova o no és Carlos Soler. Eh, eh, des de l'entorn del jugador ens diuen que se continua treballant per intentar arribar a un acord, però que de moment no existeix aquest acord. Val? Eh, que no es poden eh, eh, puntualitzar més, ni si són els pròxims que va rebre el Sanco, ni va, si n'hi ha una reunió les pròximes setmanes, que eh, se va intentar arribar a un acord amb el València, perquè la voluntat dels jugadors de continuar, etc etc però de moment la realitat és que eh, en aquestes reunions que ha mantès a l'Esanco no s'ha reunit o no ha arribat a cap acord encara per a una de les renovacions més esperades com és la del de, el nano del juvenil Carlos Soler que té una pinta extraordinària eh, com a futbolista de futur en el, en el València Club de Futbol. Eh, avui espera tancar, però també vull entrar en algun nom propi, com és el cas de Cherisev, el eh, jugador que hi va intervindre en els dos gols, un des de manera involuntària i l'altre de manera més que voluntària són 20 quilos els pagaríeu per l'any que ve? jo encara no jo, jo, li, tampoc, jo, li augure, no. jo li augure una progressió segura i crec que va ser un futbolista que que va donar molt. Simplement mirant ja el que eh, està portant en este València, que ha sigut com una bocanada d'aire fresc en un equip que estava viciat sense recursos i, i les seues pròpies eh, circumstàncies, que venia de no, de no jugar, que vens en, en un equip pues, eh, en el que no es fet ni la, ni la pretemporada, en un ambient molt crispat i tens i, i en molta pressió i les coses que està fent, que ja els, seus, el, els dos gols que ha marcat han, han valgut 6 punts, jo crec que és un jugador sobre el que n'hi ha que, que apostar i 20, 20 eh, milions els, els trobo eh, excessius, però també com molt excessives han sigut eh, moltes de les inversions que s'han fet en este, claro, en este equip. Claro. I, eh, I si tal vegada tu no els poses, probablement, tal com està la massa salarial en la Premier, per el volum, d'ingressos per als drets eh, televisius que fan que pues, equips com el, el Leicester, el, el Watford, pues, eh, te puguen eh, competir i furtar-te molts dels eh, fitxatges, si tu no els pagues, els, els pagaran en Anglaterra. Ho tinc claríssim. O sigui, tu els pagaries? Jo, mirant també el volum d'inversions que s'han fet en este, en este València... La pregunta és... <clears throat> quin volum d'inversió vas a tindre, quina capacitat de maniobrabilitat vas a tindre l'any que ve. Pues jo te dic una, una cosa. En el qual possiblement no vas a tindre Europa. Yo te, yo te digo una cosa, pero ese es un problema del que posa... Fair play financer. Eh, sí, bueno, vale. Ya sabes el admirador del en lo que diu. Pero ese es un problema del que posa la pasta y si la posa és un, és un problema de... Jo te dic, uh mhm. -huh. jo només te faig una reflexió. Mira, què ha passat en tots els futbolistes que has pagat a preu d'or, que l'any passat funcionaren molt bé, perquè estaven guanyant-se una renovació o perquè estaven guanyant-se un traspàs. Eh, jo crec que hi ha una part del problema del València esta temporada que és precisament de arreglar la cartera de molts futbolistes Correcte. i els futbolistes, eh, i els futbolistes ja ho deia, ho deia funciona a base de contractes curts. Tu fes-li un contracte de 4 anys i diu, ah, si no jugues així vas a jugar en un en altre lloc. En el teu equip creus que ha passat alguna paregut també. Eh? Sí, en el teu també. Però, <laughs> la... però, però és, és lo que ha passat, però és que passa sempre, Lini, no t'equivoques, passa sempre. Una dels problemes que ha tingut el València en guany és que ha renovat per la lògica empresarial. Hi ha dos futbolistes, dos treballadors que te funcionen bé, tres treballadors, jo me'ls quede. Però futbolistes no són igual que els treballadors. Futbolistes són una altra cosa Cherisev és un bon futbolista, li tens mm. que llevar al Madrid, li pots llevar al Madrid. Ara, si i tu per a pagar 20 milions li has de fer un contracte de 5 anys. Allà tu, pensa-teu. Jo mm. no l'ho faria. Eh, jo, jo, mi, eh, que porta quatre partits eh? Estan, jo, jo, pa, jo, jo ja ho he dit eh, per mi és massa pront per pa, pa, pa, pa, dir sí, de forma taxativa me gastes 20 quilos A mi me, a, me ve al cap a, a, a, a curt termini eh, operacions com les que va fer Manolo en Caicedo, Cone, que eren futbolistas que venían así Eso sí. a tirar, a, anaven en el gabinete y en el COI y sabían Eso que si sí. pegaven la canona i clar, se, se ho minxaven tot, val? Després... A més, eh, si ho paguen en Anglaterra, molt bé, que ho paguen allà, després venen així al preu reduït. Parejo sí, també eh. seran allà i tal. Vull dir, cuidao, no passa res. Bueno, se'ns queden sense temps, encara hi havia molts temes més, però la tertúlia se'ns ha fet curta en el dia d'avui, és una bona senyal. Vicent Linares, com sempre, un plaer. Gràcies, Mani. Vicent Xilet, gràcies. I ben tornat de nou. Daniel Bosilla, gràcies. Manolo. Senyors, ho dissem, si ja sabeu, demà 3 més quart, edició reduïda del Murciélago, en de Televisió amb Vicent Sempere, però els vos falta la informació a migdia, i eh, nosaltres tornem el diumenge per al partit de futbol, 7 i mitja, perquè a les 8 i mitja arranca Ixe València Atlético de Madrid. Comença, eh, acaba la taula, comença la nit. Gràcies. Comences, acabes per 97. Mira, subconscient. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins diumenge. A mi me pasa lo mismo, duerme ya.